Doamne, știu că sunt vinovat, spală Tu al meu păcat, să-ți ofer cu vrednicie, astăzi Sfânta Liturghie. Prin baia Sfântului Botez, Tu m-ai renăscut la viața cea nouă a copiilor Tăi, dar eu am nesocotit-o prin rătăcirile mele.